פרק מ"ד ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך ויוצרך מבטן יעזרך. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבן חציר. כערבים על יבלי מים. זה יאמר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לאדוני, ובשם ישראל יכנה. כה אמר אדוני מלך ישראל, וגואלו אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי אין אלוהים, ומי כמוני יקרא ויגדיה ויערכיה לי, משומי עד עולם, ואותיות ואשר תבונה, יגידו למו. אל תפחדו ואל תראו. הלא מאז השמעתיך, והגדתי, ואתם עדיי, היש אלוה מבלעדיי, ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, ועדיהם המה בל יראו, ובל ידעו למען יבושו. מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל, הן כל חבריו יבושו, וחרשים המה מאדם, יתקבצו כולם יעמודו, יפחדו יבושו יחד. חרש ברזל מעצר, ופעל בפחם, ובמקבות יצרהו, ויפעלהו בזרוע כוחו, גם רעב ואין כוח, לא שת המים ויעף. חרש עצים נטע קו, יתערהו בסרט, יעשהו במקצועות, ובמחוגה יתעורהו, ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם לשבת בית, לכרות לו ארזים, ויקח תרזה ואלון, ויאמץ לו ועשה יער, נטע אורן וגשם יגדל. והיה לאדם לבער, ויקח מהם ויחם, אף יסיק ואף לחם, אף יפעל אל וישתחו, עשהו פסל ויסגוד למו. חציו שרף במועץ, על חציו בשר יאכל, יצלה צלי ויסבע, אף יחום ויאמר האח, חמותי ראיתי אור. ושאריתו לאל עשה לפסלו, יסגוד לו, וישתחו ויתפלל אליו ויאמר, הצילני, תהיה לי אתה. לא ידעו ולא יבינו, כי תח מראות עיניהם, מהשכיל לבותם, ולא ישיב אל לבו, ולא דעת ולא תבונה, לאמור, חציו שרפתי במואש, ואף אפיתי על גחליו לחם, אצלי בשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד. רועה אפר, לב הוטל היטהו, ולא יציל את נפשו ולא יאמר, הלא שקר במיני. זכור אלה יעקב וישראל כי עבדי אתה, יצרתיך עבד לי אתה, ישראל לא תנשני. מחיתי כעב פשעיך, וכענן חטאותיך, שובה אלי, כי גאלתיך. רמנו שמים כי עשה אדוני, הריעו תחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי גאל אדוני יעקב ובישראל יתפאר. כה אמר אדוני גואליך ויוצרך מבטן, אנוכי אדוני עושה כל, נוטה שמים לבדי, רוקע הארץ מאיתי, מפר אותות בדים, וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה, וחורבותיה אקומם. האומר לצולה חורבי, ונהרותייך אוביש, האומר לחורש רועי, וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה, והיכל תיווסד.